Putang inang talino ko, boy! Ang bobong putang inang itong mga to eh. Low G? Putang ina, mas malupit pa ako dito sa mga to eh. Mabwaka ng ina nyo. Looney? Di ba matanda na to? <laughs> Pukin ng ina mo. Mag-retire ka na, gago! Antayin nyo lang itong sinusulat ng kanta. Ako, ako ang tunay na artist. Tang ina lahat kayo mga fake! Maswerte lang kayo mga pukin ng ina nyo! May mga connection kayo mga putang ina nyo! Ako ang tunay! ko na kung bakit ka buwisit Dibdib sumisikip Hirap ka nang itago ang bilib piyansa ay may chance ang lumiit Galit at inggit magkadikit Kung ayaw mo makita pumikit Takip ka tenga kung ayaw mo marinig Magpapahuli ba ako? Mga Lodi Sila Plogy Tsaka Loni Nagkolabo Mga piling sikat Hindi naman kilala masyado Mga peking panayan pabango sa pangalan Aficionado Isang asal lang sa auto-tune Kasi sintunado At tsaka isang nilalang na nilalang yung tao Bakit tinitingala nyo? Parang santo itrato Di yan talentado Dapat yan ginagawa Ayaw mo makita pumigil Dapat sa wala kang utak Kapag ko Tapos stapler ang talukap Buga ng vape ko parang ulap Sa mukha ng mga fake One of the greatest no debate Walang katulad Kung ako sa'yo ay kakatoka muna bago pasok Huwag ka kumag Wag, Wag kang sasagot o sasabat Pag di ka usap yung pag-usad ng iba Yung inatupag di ka pa sa hiwa ng sariwa pa na sugat Dapat di pinapatulan ng mga tulad mong basurang Palamunin ng magulang konti lang ang utang Sa pali para muling matakuhan Sobrang lakas tanggal ang balakuba Kakapunan mo sa aking bakuran Nakalimutan mo na magapunan Isa ka lagi sa unang di ako makalimutan Lagi nag-aabala Matyagang matyagang matyagan ako Tapos kapag dayabangan nagtataka pa Asa ka pa Di mo Lumasa sa mata, magsawa ka sa kakamata ha? Di ka na nakakawala, tapos di ka pa makahalata Ngayon sino ka nakakatawa o ha? Alam ko na kung bakit ka buisit Dip-dip sumisikip Hirap ka nang itago ang bilib Umpiyansa ay may chance ang lumiit Galit at ingat, magkadikit Kung ayaw mo makita, pumigil dumilat pa ulit Huwag ka nang dumilat pa ulit Huwag ka nang dumilat pa ulit Alam ko na kung bakit ka bisit Dibdib sumisikip Hirap ka nang itago ang bilib Kumpiyansa ay may chance ang lumiit Galit at inggit magkadikit Kung ayaw na makita pumikit